ndabaramukije bakunzi barajyo isanganiro kaze murano makuru mu rurimi rw'ikirundi avugwa kuno murango tukaba turi ku munsi wa kane igerekezo rya 15 kwezi ni ruhesha umwaka na kabiri ingingo zigize ano makuru ingendo y'umukuru w'igihugu yo guhimiriza ugwaruka gukorera hamwe irashimwa na bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura babivuze mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Valens Ndayishimiye agiye gukwiza imyaka ibiri ashitse ku butegetsi muraja kubyumva muri makuru basaba leta y'u Burundi gushiraho amategeko mperekeza yogenga abakenyezi batawutse bavuye mu gukorera mu bigo by'abarabu abo nabo sabandi n'abagabo batanywe ingo n'ibibondo nabo basanzwe bubakanye imvugo iremesha umuhinga mu byo gutatura amatati bidaciye mu ngimba ahanura abantu ko imbere yo gushira imvugo yumvirizwa n'abantu batandukanye ari kubanza kwiyumvira ku migwi itandukanye Chartier niyonge ko muraje kumva muri ano makuru mu gusozera no makuru tujya kwitira mu makungu aho tuja kwabwira ivugwa mu Bwongereza no mu gihugu ca Burkina Faso Ano makuru tuyahere mwijanye na bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bashimishwa n'ingendo y'umukuru w'igihugu yo guhimiriza ugwaruka gukorera hamwe mu kwishingira imitahe bateze imbere batizeye ubuzi bwa leta. mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agiye gukwiza imyaka ibiri ashitse ku butegetsi abagarinira radio isanganiro bamusaba gushira mu ngiro umugambi wo kubaka amabarabara hamwe no guhangana n'ikibazo cy'ubuzima buzimvye tubakurikire yaragerageje kugarura ituze mu gihugu kijyanye n'umutekano umutekano ni wose mu gihugu cyose cy'u Burundi kijyanye naho n'imigenderanire n'amakungu yaragerageje n'ukuri kugurura imiryango twari twarafatiwe ibihano n'ibihugu bya buraya mbere n'igihugu cy'amerika mugashira mu ry'i burayi ryarakwiye ibihano byose byari byarafatiye igihugu cyacu cy'u Burundi bivanye n'ubwira n'ubukerebutsi banye n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi je nk'umunyagihugu gushika ubu ico no mushimira nuko mbona hanini yari kwamera nk'uwitaho ugwaruka kuko ugwaruka muri iki gihugu urabona yuko abatari bake hariho ubushomeri ibura ry'akazi umukuru w'igihugu urabona yuko agerageza kuba hagufi y'ugwaruka mu kubashigikira abahamagarira na cyane cyane kwitabira ibikorwa byabi vy'amaboko kugira ngo nabo nyene barabe uhugene bashobora kwitunganiriza imigambi yabo batarinze kuzera inze canke kuzera kuri leta amakoperative ni sawa garafasha abantu akiyungunganya ico kintu nicyo cyanyuze cyane cyakoze ku mutima w'iwanje abashoferi dusanzwe dutwara abantu n'ibintu twebwe umukuru w'igihugu turanezerwa n'ukuntu ariko aratwara kabisa ariko atwara abantu neza kandi ibintu bimeze neza mbwa twe nk'umwuga wacu twe dukora twe turabona ibintu bitagenda neza kuko igitoro tukironka duhangayitse dusaba rero umukuru w'igihugu ko dufasha tukishyira tukizana mu kuronka igitoki mbere cyaturyoheye ni kubera badukoreye ibintu by'abakokayi baratumenasa cyane ikindi ni uko tworonka ibitoro dutekaniwe ku buryo natwe biratugora igihe ugenda ku masitasiyo ukabura ukararayo usanga imirimo itari iratworohereza barabe ikintu cyerekeye amabarabara n'imodoka twama turiko turashwa na bene zo batubwira ngo tuzifata nabi ariko ingorane barabara ducamo kandi na parikingi dukoreramo vrema barabe ko boyisubiramo na gatoya yobandanya agira ingufu, kugira ngo ibitoro byari bimaze iminsi byarabaye ndanse kugira ngo biboneke ikindi kintu tubona yuko gisa nk'icyagoranye gato ni ibintu bijyanye n'amabarabara hirya no hino mu gihugu atameze neza atosekaye ibiraro hirya no hino bigenda birabomoka dushaka rero tumusabe n'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu kugira ngo ashyiremo akariro ababijejwe kugira ngo babandanye bakora amabarabara n'ibidandaza bishobore gushika neza iyo bica kugira ngo nibandanye kuduga ibeyi ubuzima nukuri mu burundu urabona ko butera novuga buzimba baradusigurira yuko ari kenda ry'amafaranga vamahanga y'agaciro amadolari abantu rero boraba bakagerageza uburundi buratunze burafise ibyo bwoshora hanze kugira ngo amafaranga aboneke hari ubutare hari ibiki n'ibindi byose ibyo bintu bishogwe hanze maze bizana ayo mafaranga kumbure iciro ku isoko byose byongere bisubire hasi umurundi abone guhemuka abo rero akaba ari bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bari kwaravuga kubijanye n'ingingo z'umukuru w'igihugu ni mu gihe agiye kwiza imyaka ibiri ari ku butegetsi Inama nshinga amatekereje kwemeza kuri uno wa gatatu itegeko rigenga imfashanyo ingana n'imiliyoni amajana z'amadolari y'abanyamerika igihugu ca Amerika kigiye kuronsa igihugu cy’u Burundi umushikanganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu asigura ko iyo mfashanyo itazorihwa ishingiye ku kugeza imbere Burundi mu bijanye n'indero amagara y'abantu bamwe mu bashinga amateka bashatse kumenya uko leta igiye gukoresha kugira ubwo buryo buzokoreshwe kubw’inyungu bw'inyungu z'abanyagihugu umushyikiranganji Albert Shingiro yamenyesheje ko ubushyikiranganji buzokoresha ubwo buryo buriko burategura imigambi itomoye ituma ayo mafaranga atazosubizwa inyuma radiyo isanganira murambya imwaro igitega karuzi bubanza cibitoke kayanza na ngozi ni kuri megahesi ijana na rimwe amakuru arabandanya kuri radiyo isanganiro dukubitire mu ntara z'igihugu aho bamwe mu bagabo mu gisagara ca Kayanza batanye ingo n'ibondo nabo bubakanye inyuma yo kujya kurondera mu bihugu by'abarabubuzi basaba leta y'u Burundi nk'uko iheruka gushyiraho itegeko rigenga guhana guhana abakozi bo mu nzu n'igihugu cya Arabia Saudite ko yoshiraho n'amategeko mperekeza yogenga abo bakenyezi aho ngo ni nko mu bijanye n'itunganywa ry'amatungo y'urugo imbere canke inyuma yo gutahuka abo bagabo basigura ko ivyo tuma ingo zisambuka kwera amafaranga abo bakenyezi baba baba bakoreye zigabanuka inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva ava Saudiya ntiyigeze ashikira mu Kayanza amaze gushikayo ntiyasubiriye gucutsa agatima ko kwiyumvira n'uwamurungitse abo ni bamwe muri abo bagabo bavuga ko abakenyezi babo babatanye ingo n'ibibondo inyuma yo kuva gukora akazi mu bihugu by'abarabu baratubwira bimwe mu byabashikiye umukenyezi wanje nagurishije utwo mu nzu twose kugira ndamuronderera itike yo kuja mu bihugu by'abarabu kugira aze kurondera siko byavuye bigenda ibintu byose yaciye afata aca aravyigungira abihugirako acarondera nabo babisangira umukenyezi wanje yaheze imyaka itanu ico gihe ndikokora ndamurondera pasiporo viza vyose garutse yahise ambwira ati wewe ujya ntidukwiranye urongora utarongora ibyo birakuraba babona ko leta ikwiye gushyiraho amategeko agenga itunganywa ry'umutungo w'urugo mu buryo buva mu kazi abo bakenyezi bajya gukora muri ivyo bihugu vy'abarabu akoni nako kamo ndetse leta iterwa nabo n'ifasi ndiwimana arongoye imbere y'amategeko ishyirahamwe abagabo mu gahinda rikorera muri komine kayanza icyo dusaba leta leta yoca itegura amabwirizwa mperekeza yerekane neza ukuntu nyabuna abagore n'abagabo ngabo bagiye muri ubwo buryo bwo gupagasa bogirana bamasezerano bagenga mu ngo ntirizohave ricyari ibintandaro by'uko haca ugutandukana kw'ingo cyane nk'akarorero ati aya mafaranga tuyashyire kuri konte yabo niyagaruka iyi konte buroke bazeke bajya hamwe batunganya umugambi bari hamwe umwe mu bakenyezi bari mu gihugu cya omani ahanura abandi bakenyezi ko amafaranga bakura mu kazi bajya gukora mu bihugu by'abarabu atoba bibabera intandaro yo gusuzugura abo bubakanye ahubwo bibabera umushinge wo guteza imbere urugo rwabo umukenyezi avuye mu rugo akaza muri ibi bihugu umugabo niwe aba urugo wenyine ngasaba rero ko bokwisubira ko abafise mwene iyo mitima bakamenya ko umukenyezi yarinze ava mu rugo akajya kurondera urugo ni babiri bakajya inama icyo gukora mu kigo kijejwe iterambere ry'ingo n'imiryango mu ntara ya kayanza sereniya ndayishimiye arongoye icyo kigamenyesha ko ategura guhamagaza inama n'abo bagabo bari muri komine Komine Kayanza bavuga ko bahohotewe mu ngo mu Kayanza Patrick Nsengimva ku baradiyo isanganiro mu mvugo iremesha ngo imvugo ikomeretsa irangwa n'amajambo ababaza akora ku bigumbagumba by'umuntu ariko arumva canke arabwirwa amajambo Chartier niyonge ko muhinga n'umuhanuzi mwijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba no kubana neza asigura ko kenshi bivyura icuka kibi hagati y'abashikiriza n'ababibwirwa ahanura ko mbere yo gushikiriza imvugo yumvirizwa n'abantu batandukanye ari kubanza kwiyumvira ku migwi itandukanye n'ibihe bitandukanye abantu baciyemwo canke barimwo honeramuco amajambo akomeretsa uno majambo umuntu yabwiwe yumva ko atahawe agaciro Chartine yunge ko umuhinga n'umuhanuzi mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba yerekana ko uvuga ayo majambo aba atisunze ubundi aza kuyumva ntiyisunge kandi n'ibihe abantu batandukanye baciyemo canke barimwo amenyesha kandi ko uyavuga ashobora kuyavuga atazi ko ayo majambo akomeretsa kenshi iyo umuntu yumvise ko akomeretse ikintu cya mbere aza kumva muri we muri iyo mvo ni hamwe usanga haciye hari iki icyuka kibi umuntu ngo ashobora kuvuga ukuri akakuvuga nabi cyane naho ngo akakuvuga mu gihe kitabereye byiza ngo abashikiriza amajambo yumva cyangwa agashikira benshi ngo bufata akanya ko kwiyumvira kucagira avuge ko kenshi kibano canke akarere cy'igihugu usanga bigirwa n'imigwi y'abantu itandukanye hari imigwi y'abantu abantu usanga baba baraciye muri kahise kabakomerekeje abantu baba bibereye mu bihe by'ubukene ibihe by'umuntu iyo uvuze ijambo imbere y'uko atahura abanza gutahura yisunze ibyo arimwo abantu usanga bari mu ihohoterwa ritandukanye ni ukuvuga umuntu imbere ko avuga birakwiye ko abanza kwibwira ati mbega bamwe bagomba kunyumviriza harimo imigwi y'abantu iyihe n'iyihe aho harimo abantu b'abapfakazi abantu b'imfubyi mu gihe n'amajambo nka twebwe turi nko muri iki gihugu aho usanga igihugu kirimo imigwi y'abantu abantu benshi baciye mu bintu byinshi ibintu bitadukoze ko kumwe umuntu avuga ati mbega nokoresha iyihe mvugo ku buryo icyo ngomba kuvuga kiza kubaka ubwinshi bw'abariko baranyumviriza yo kwiyongekanya kandi n'ibyiyumviro bimurongora ku byo ashaka gushikiriza ni ukwisuganya nk'ibyiyumviro bimurongora ari imbere y'ibihe ategereza kuvuga ni byiza kubanza kwiyumvira akabanza kurimbura icyo ni ukwita analize ikintu cyose agomba avuge kuko icyo agomba kuvuga ko bikwiye ko aza kuvuga azana inyishu cyane atari inyishu atanga umurongo mwiza ubwira abantu batahure abumva cyangwa babwirwa amajambo bumva ko abakomeretsa ngo kwirinda kwihuta kwishyura ariko ngo bagafata akanya imbere y'uko bagira icyo babivuze ko Onera muco turagushimiye inama shikiranganji yakoranye kuri uyu wa gatatu irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste ndayishimiye mu bintu indwi baja kwigira hamwe harimo ibijanye no gutunganya gusha ibijanye eh, n'intara amakomine amazone hamwe n'imitumba hatibagiye amakartier asanzwe agize igihugu cy'u Burundi Amakuru yo mu makungu Muyavugwa mu makungu abasaba ubuhungiro mu gihugu cy'ubwongereza bari bitezwe kujanwa mu gihugu cy'u Rwanda ntibabaye bakijayo abo nabo n'abanyamahanga bashitse muri ico gihugu mu kinyegero indege ya mbere yari kubajana kuri uyu wa kabiri yarasivye bivuye ku ngingo yafashwe na sentare y'ubumwe bwa buraya iharanira gateka kazi na muntu nayo mu gihugu ca Burkina Faso leta yashinze igandaro c'iminsi itatu bivuye ku bantu baguye mu gitero c'abitwaje ibigwanisho cahitanye abantu bagira kuri 79 ni mu gisagara ca Seitenga mu busiruko bw'igihugu aho hari ku munsi wa gatandatu abacitse ku icumu nabo baciye baja barahungira mu gisagara begeranye begeranye ahitwa Dori ni ku birometero 50 nkuko tubikura ku rubuga rw'amakuru y'iradiyo y'abafaransa RFI aha niho dukiye dusozera ko ano makuru nkabasubiye kubashimira mwebwe mwese mwaduteze amatwi inosa y'imana yari muhinga bw'ibyuma jean marie mayungana ariko ndabashikiriza ndabifuza kugira umurango mwiza ariko kuri mwebwe mwese mutadukurikiye tucyatangura mu nkundire suri ndabibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize ingendo y'umukuru w'igihugu yo guhimiriza ugwaruka gukorera hamwe irashimwa na bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura babishikirije mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye agiye kwiza imyaka ibiri ashitse ku butegetsi basaba leta y'u Burundi gushiraho amategeko mperekeza yogenga abakenyezi batahutse bavuye mu gukorera mu bihugu by'abarabo abo nabo sabandi nabagabo batanywe ingo n'ibibondo nabo bubakanye mumvugire mesha mwumvise ku muhinga mwijanye n'imvugo na shenshane mu byo gutatura amatati bidaciye mu ngimba ahanura abantu ko imbere yo gushira imvugo yumvirizwa n'abantu batandukanye ari kubanza kwiyumvira ku migwi itandukanye chantier niyumve ko mwamwumvise murano makuru nuko dusuye tubashimire mwebwe mwese mwaduteze amatwi subire kandi abifuza kugira umunsi mwiza